Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 24, 1976 Ipinatawag ni Pope Paul VI mula sa Holy See ang nooy si Manila Archbishop Jaime Sin upang makiisa sa College of Cardinals. Ito ang hudyat ng pagiging kardinal ng arsobispo. Kasabay nito, ipinagkaloob kay Cardinal Sin ang pamumuno sa titular see ng Santa Maria ay Monti. Sa edad na 48 nang siya ay ma-elevate sa pagka-cardinal, siya ang itinuring na pinakabatang miyembro ng College of Cardinals hanggang noong 1983. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.